luka simori jeenayi o noddi sappo e ɗiɗi ɓe o rokki ɗumen sembe e baawɗi e dow seyɗineeji fof e sellinde ñabbuuli o neli ɓe yeynoyde laamu allah ngu e sellinde ñawɓe o wi ɓe kadi so oɗon njaha woto njooɓoɗe hay huunde wonaa sawru wonaa sakkoos wonaa nguura wonaa kaalis te woto naworee wutteeji ɗiɗi kala galle mo naa ɗon keddoɗee ɗoon kati ko ɗon mbayinortoɗon kala saare ɗo caloɗon jaɓɓeede so oɗon njalta ɗum piɗɗe puundi koyɗe mon ngam seettanaade ɗum salaare mum ɓe pokkiti ɓe goni e waɗde wuro e wuro eɓe kabra kabaru moƴƴo aɓe cellina ñawɓe baŋŋe yo baŋ herod hooreeje diwan o nde haalana golle maɓɓe ɗum jaaki ɗum ngati won wiyatnooɓe ko yaaya wuurti e hakkunde maayɓe woɗɓe ene mbi ko iliyas feeñi woɗɓe kadi ina mbi ko goote annabaaɓe ɓooyɓe ɓe wuurti herod noon kañum woni e wiide yaaya mi taƴi hoore mum wadde holi oɗo mo nananmi ina haale geɗe baaɗe ni o woni e yiilaade yiidemo nden nelaaɓe ɓe garti njaayitani yeeso laawol mumen fof o nawiɓe o teeldoy e maɓɓe hedde woro wiitenga betasayda yimɓeɓe tini ɗum ndewi e makko o jaɓɓiɓe o woni e habrude ɓe laamu allah ngu o sellini kadi rafaɓe cellal nden nangue fuɗɗima tellade sappo e ɗiɗi ɓe ɓadimo mbiyamo wii jiɗɗal ngal yo sooro e gure e guroñ saraji he beele ina daña ɗo jippi e ko ñaami saabu o nokku ina yeewi o wiɓe onon e koye mon dokkeɓe koɓe ñaami ɓe mbimo min jogiiɗo tan ko looci joyi mburu e liɗi ɗiɗi so wonaa kay tawa jiɗɗaa ko min coodanoyoɓe yimɓe fof ko ñaami ngati ko hedde ujunnaaji joyo gorko ngonnoo ɗoon o wi almuɓe makko ɓee joƴƴinireeɓe goomuuji goomuuji goomu fof capanɗe joyo ɓe mbaɗiri noon ɓe joƴƴini ɓe kamɓe fof o ƴetti looci joyi mburu ɗi e liɗi ɗiɗi ɗi o hoyni asman o yetti allah o taƴi mbur o e liɗi ɗi o totti almuɓe ɓe yo pecci ɗum diɗɗal ngal kamɓe fof ɓe ñaami haa ɓe kaari taƴitini keddinoɗe ɗe ndendina goni ceŋele sappo e ɗiɗi waɗi ñalaama gooto o lusundi omo toro tawi almuɓe ɓe ina gondi e makko o namni ɗumen o wii e wiide yimɓe ɓe holimin ɓe njaabiimo ɓe mbi woni hen ina mbi'a ka a yaya baptisowo ɓeya mbi'a ka elias ɓe kadi mbi'a ko goto e annabaɓe ɓoyɓe ɓe wurti o wiɓe onon ne e wiide mon holimin piyerre jaabimo wi ka almasihu allah o yamiriɓe yamirori tiɗdi woto ɓe kalan ɗum hay goto o ɓeyde hen kadi o wi ala e sago ɓi neɗɗo o yara mette no feewi hohoɓe ɓe ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe nduña ɗum ware wurtañande ñalawma tataɓijo o caggal ɗum o wiɓe kamɓe fof kala jiɗɗo rewde am yo nattu miijade hoore mum wakko feŋirde mum ñande fof rewa e am ngati kala jiɗɗo fandinde wonki mum wasatki kono kala basɗoki sababude am fandinatki holi ko heɓde aduna o fof no woru no nafata neɗɗo so tawi wasi wonki mum walla halki hoore mum kala kersuɗo mi min e konngulam maɓi neɗɗo on e hersu jomum so ari e nder darja mum e darja baaba o e malaikaji ceniɗiɗi e gonga mboɗo wiya on hunde e wonɓe ɗo ɓe meɗata mayde tawa yiyani laamu allah ngu hedde balɗe jeetati caggal ko o haali ɗin konnguli o ŋabboye dow hayri ngam torade o nawori piyerre yuhanna e yaaqubo ɗo toroto ɗo yeeso makko wayli mbaadi comci makko ndenwi haa mbatti jalbudi tan wodi worɓe ɗiɗo feeñɓe ina njeewtide e makko ko muusa e iliyas peyinno e darje allah ina kaalde e makko ko fayata e yeedo makko ndu o timminoyta yerusalem ndu piyeere e won diɓe mum ko ɗaaninoɓe ɗoygol luggol kono nde ɓe pini ɓe jii darje makko e worɓe ɗiɗo wondunoɓe e makko ɓe nden ɓen worɓe payi sertude e makko piyerre wiim ceerno gonal men ɗo ina feewi ɗalmin darna caaleeje tati aan gooti muusa gooti eliyas gooti kanko e hoore makko o anndano ko o haalatno ko o gaynani haalde haa rulde ari huuri ɓe almuɓe ɓe kuli no feewi nde ndi huurata ɗumen nde sawto ummi e nder mayri wi oɗo ko mbi'am mo cuɓimi keɗoɗemo nden sawto o nanama yeeso heddi kañum tan gooto almuɓe ɓe deƴƴi e on saaha ɓe jeytanani hay gooto ko ɓe jiiko jangu e mum nden ɓe jippima hayre he diɗɗal mawgal jaɓɓiɓe tan gorko gooto willi e hakkude diɗɗal he wi ceerno miɗa ñaagui ma tinno ƴewnan mbiyam o gati ko kanko tan jogi ruhu ina jaggamo o wona e wullude omo dimbo hunduko makko ƴufo nguufa o woppatamo so wona nde sokti bandu makko fof mi ñaaguima almuɗɓi maɓe yo ndindumo kono ɓe donki yeeso heɓɓiti wi ɓe heyma yonto ooñiiɗo mo ala hoolaare ko haa holi nden ponmi kadi wondude e ma ko haa holi nden ponmi kadi muñandema adduɗo ɓiyo nden o faandima seyɗani o fukkimi e leydi woni e dimbindem kono yeeso furi ruhu tonwuɗo o sellini suka o totti ɗum baaba mum yimɓe ɓe fof naji sababundi mawgo allah ngu ɗo ɓe jeeɓat ko o waɗatno ko o wi almuɓe makko ɓe onon guddite noppi monɗi keɗoɗon ɗiɗo konngol ɓi neɗɗo o ma wedde e juuɗe yimɓe kono ɓe paamano kaana haala mana makko koko suuɗinoɓe bel eɓe mbaasa faamde te ɓe cuusano namnadema ko fayti e ɗum ɓe goni e yewtidde ngam andude holi e maɓɓe ɓurɗo mawnude nde tawno omo andi miijoji ɓerɗe maɓɓe o ƴetti cukalel o tekki ɗum e sera makko o wiiɓe kala jaɓɓiɗo ngel ɗo cukalel e innam ko min jaɓɓi te kala jaɓɓiɗomi jaɓɓi ko nelɗomi on ngati kala e mon ɓurɗo famɗude ko on woni mawɗo yohanna ƴetti konngol wi ceerno min jii gorko gooto ina riddire seeɗineeji indema min ngoni e haɗde mo ɗum sabu o jeyaaka e men yeeso wi'imo woto kaɗa e mo ɗum ngati kala mo lundaaki on ko e mon wonti nden saha mo foti safeede o faandiima o fiɓi en ni yahde yerusalem o waɗi nelaaɓe yo ngardomo ɓen nelaaɓe pokkiti naayti e wuro samari en wooto ngam fewjandemo jippundi kono ngon wuro jaɓɓaaki mo sabu o faynooko yerusalem nden yaaquuba e yohanna njiyi ɗum mbii joomiraaɓe aɗa yiɗi min jamere yo jeyngol umma dow asman duppa ɓe o yecciti e maɓɓe o furiiɓe cagal ɗum ɓe payi wuro wongo ɗo ɓe njahata ɗo woodi biiɗomo mami rewa e ma kala ɗo mbawɗa yaade o wi'imo boyuji ina jogui biidi mumen te colli weeyo ina jogui cabbuli mumen kono ɓineɗo ala hay nokku goto ɗo wawata lelade fofto o yecciti e goɗɗo o wi ɗum rew e am on jaabima wi ceerno ɗaccitam mi uboya babam ko adi foof kono o wimo woppu maayɓe gubboye maayɓe mumen aan jaha kabroya laamu allah ngu goɗɗo wi'imo mami rew e maa joomiraaɗo kono ɗalmi wayno gallam faaɗi fof yeesu jaabiimo wi'i kala demowo ina yeccitoo alanaa laamu allah ngu nafoore